أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرد رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd matararo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta asabar 26 ga watan jumada akhir shekara ta 1435 bayan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 26 ga watan Afrilu na shekara ta 2014 kamar yadda aka saba shirin fatuwar rahama shirin zai kan amsa tambayoyin da kuma sauraro kuke aikowa zuwa ga malam waɗanda suka shafi addini da rayuwa cikin lambobin waya sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku wato sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri ɗaya bakwai takwas shida ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai takas sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar wato sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar muka bar kullum dai a yau ma muna tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano domin amsa tambayoyin ku kuma suna na anas idris hassan wanda nake jagorantar shirin a daidai wani lokaci sai ku biyo mu a karbakan lafi bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du in uwa masu sauraron mu wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda a satin da ya gabata muka fara magana akan hadisin da Imam Ahmad da Tirmidhi suka rawaito daga Abu Kafshat al-Anmari radiyallahu ta'ala anhu yace ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa salasatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu qala ma naqasa malu a'malu 'abdin min sadaqa wala zulima 'abdun mazlamatan فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وأحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواه وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء ma'aiki صلى الله عليه وآله وسلم أبو guda uku ina rantsuwa da Allah akan su kuma zan santar da kowane hadisi ku kiyaye shi yace ba na kasa amalu abdin min sadaka wato sadaka ba za ta rage dukiyar wato bawa ba dukiyar bawa za ta taba raguwa ba saboda yana sadaka wala zulima abdin mazlamatan fa sabara alaiha illa zadahu Allahu izza kuma babu wani bawan da aka taɓa zalunta ya haƙuri ya yi juriya a kan zalincin da aka yi masa face Allah ta'ala ya ƙara masa ɗaukaka sannan na uku wala futiha abdun babu matsalatin illa fata Allahu alaihi babu fakirin babu sanda bawa zai buɗe wa kansa ƙofar roƙo da bara face Allah ta'ala ya buɗe masa ƙofar talauci waɗannan su ne abubuwa guda uku wanda ya ce zai yi wanda yake rantsuwa a kansu sai kuma ce wa kuma hadisan fahfazuhu zan gaya muku wani hadisi ku kiyaye shi innamad duniya li arba'ati nafar duniya ta mutum hudu ce abdin razaqahu Allahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu mutum na farko shine bawan da Allah ta'ala ya azarta shi da dukiya ya azarta shi da ilimi fa huwa yattaqi fihi rabbahu yana kiyaye wato yana kiyaye dokokin ubangijinsa dangane da wannan dukiya da Allah ta'ala ya bashi wa yasilu fihi rahimahu yana sada zumuncin sa a cikin wannan dukiya da Allah ya bashi wa alamu, lillahi fi haqqan yana kuma sane da cewa Allah ta'ala yana da haƙƙi a cikin wannan dukiya nabi ya ce fa hadha bi afdalil manazil wannan yana a mafificin mafi daukakar masauki a ranar gobe kiyama wannan shine mutum na farko waɗannan su ne kaso na farko na mutane mutanen da Allah ta'ala ya azarta su da dukiya da kuma ba su ilimi mai amfani wanda suke aiki da wannan ilimin nasu suke tantance dukiyar da su halatta da wacce ba ta halatta ba suna neman halaliyar su suna cewa haramun kuma suna sane da cewa a cikin dukiyarsu akwai haƙoƙi da suka rataye da ita wannan dukiya da za su fitar sada zumunci su taimaka ma wanda ya bukaci a taimaka su ba da su fi wujohil khairi ko fi don abin da suka sani na alkhairi ne wanda yake bukatar dukiya za su taimaka da wannan dukiya tasu saboda haka suna yi wa Allah ta'ala da'a cikin wannan dukiya tasu su waɗannan wannan kaso mutumin da Allah ta'ala ya bashi dukiya ta halal ya bashi kuma ilimi wanda yake tantance dukiya wanda yake tantance me ya kamata ya da dukiyarsa yayi me ya kamata kada yayi ya guda to wannan shine yake a matsayi wanda yake babba dukiya ɗaya ce daga cikin ni'imomin Allah masu yawa da yake ni'imta bawansa da shi ubangiji ta'ala ya ba da dukiya ga waɗanda suna da matsayi babba suna da martaba babba a gurinsa cikin annabawa akwai waɗanda Allah ta'ala ya azurta su da dukiya kamar annabi Ibrahim Khalilur Rahman kamar annabi Ayyub alaihi salam kamar annabi Sulaiman annabi Dawud waɗanda suka ka tokan ma mulki Allah ta'ala ya ba su na mutum da aljan duka to waɗannan duka Allah ta'ala ya azurta su da dukiya kuma gashi ubangiji ta'ala ya sanya su annabawa ne daga cikin annabawansa manzanni ne daga cikin manzanninsa haka nan a cikin manyan salihai ubangiji ta'ala ya ba mu wasu daga yawa daga ciki dukiya Allah ta'ala ya azarta irin sayyidina abubakar irin sayyidina usman ibn affan irin su abdurrahman ibn auf irin su sa'ad ibn abi waqqas da ire su da dama waɗanda Allah ta'ala ya ba su dukiya kuma suka taimaki addinin Allah da dukiyarsu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa dangane da abubakar siddiq cewa ma nafa'ani malu ahadin ma nafa'ani malu abubakar babu mutumin da dukiyarsa ta amfane ni kamar yadda dukiyar sayyidina abubakar ta yi mun amfani hakanan gangane da sayyidina usman nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce waye zai sayi bi'ru ma'una wa Falahu janna wata rijiya da ainihin sahabbai suke zuwa suna neman wato suna shan ruwan da yake cikinta suna saya daga gurin mai rijiyar nabi ya ce waye zai sayi wannan rijiyar yana da aljanna a sayyidina usman ya saya hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce waye zai sayi filin da yake wato kusa da masallaci domin a faɗaɗa masallaci shi kuma Allah ta'ala ya musanya masa da wani a aljanna sai na usman ya yi wannan sai na usman ya wato ba da taimakon gudunmawar ta wato shirya rundunar da ta fita yakin tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man jahasa jaysha usra falahu aljanna sai na usman ya yi wannan har ta kai manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma darra usman ma amila ba'd daga yanzu duk abin da sayyidina Usman zai aikata ma ba zai da shi ba to dukkan waɗannan bayan Allah ne na kwarai da Allah ta'ala ya ba su dukiya kuma suka san haƙoƙin da Allah ta'ala ya sanya a cikin wannan dukiyar suka ainihin wato gudanar da wannan dukiyar kamar yadda Allah ta'ala yake so shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mal malu salih lirajul salih madalla da dukiya ta kwarai a hannun mutum na kwarai to idan mutum ya zama salihi ne kuma Allah ta'ala ya bashi dukiya to madalla da irin wannan saboda ka ita dukiya a karan kanta ba abin kushewa bace da ake kushewa a cikin ta idan za ta shagaltar da mutum daga daga hanyar Allah za ta ja shi zuwa ga saban Allah ko zuwa kaucewa hanyar Allah ko ta ja shi zuwa zalunci ko ta ja shi zuwa ga girman kai da rena wasu da wulakanta wasu da cinye haƙƙin wasu to babu shakka anan ne dukiya take dukiya take abin zargi amma ita karan kanta ba abin zargi ba ce shi yasa Allah ta'ala ya kira wata ma alkhairi ya ce wa innahu li hubbil khairi la shadid idan adam mai tsananin san alkhairi ne malamai suka ce ana nufin dukiya haka nan ubangiji ta'ala yana cewa kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan lil wasi'i al-wasiyatu wal aqrabin an wajabta muku cewa idan ɗayan ku mutuwa ta zo masa in ya bar alkhairi in ya bar alkhairi to alkhairi ana ana nufin dukiya in ya bar alkhairi to yayi wasiya don a taimakawa na kurkusa waɗanda suke sun cancanci a taimaka musu kaga anan ma ubangiji ta'ala da kira dukiya da cewa alkhairi ce hakanan ubangiji ta'ala ya kirawo ta da falala wala yahtabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa shar huwa khairul lahum bal huwa sharrul lahum ga anan ma ubangiji ta'ala ya kirawo dukiya da falala alaysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum cewa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah ubangiji ya kira ta da irin waɗannan suraye dan a nuna maka cewa ita a karan kanta ba a bar kushewa bace abinda za a kushe dangane da ita lokacin da za ta yaudari mutum ta sa masa girman kai ta sa masa jiji da kai ko ya neme ta ba ta hanyar da shari'a ta yadda ba shi yasa anan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kaso na farko cikin mutane na duniya duka na duk wani mutum a duniya ba zai wuce ɗaya daga cikin wannan kaso ba kaso na farko mutumin da Allah ta'ala ya bashi dukiya ya kasance yana amfani da dukiyan nan ya bashi dukiya kuma ya bashi ilimi razaqahu Allahu malan wa ilman ya bashi ilimi to ilimi na shari'a ilimi na tantance halal da haram ilimi na tantance wajibi da farilla da abin da yake ba wajibi ba ilimin da zai yi masa jagoranci zuwa ga sanin Allah shi ake nufi a nan inda a ce Allah ta'ala zai ba mutum dukiya ya zama na bai san ilimi na addini ba ko da ya san kowane ilimi na duniya amma bai san na addini ba to ba da za a yi wannan ilimi ya iya amfanar da shi wajen tantance halal da haram dole dai sai ya koma ga ilimin addini shine wanda yake tantance masa menene halal menene haram shi yasa annabi ya ce fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan yana ainihin bin dokokin ubangijinsa dangane da wannan dukiya yana sada zumuncinsa kuma yana sane da cewa ubangiji ta'ala yana da wani haƙƙi a cikin wannan dukiyar tasa fa haza bi afdalil manazil to wannan yana mafi daukakar masaukai shi yasa Allah ta'ala ya wadatar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya wadatar da shi da dukiya ya wadatar da shi da wadatar zuci kamar yadda ubangiji ta'ala ya gaya masa alim zirka yatiman fa'awa wajadaka ballan fahada wajadaka a'ilan fa'agna mugiji ya same shi marashin komai kuma ya bashi wadata ya wadata iri biyu ya bashi wadata ta dukiya ya bashi wadata kuma ta ainihin wadatar zuci annabi sallallahu alaihi wa sallama yana samu amma ya kasance mai yawan kyauta ne da abin da ya samu baya barinsa a hannunsa yana ainihin kyautar da shi ga waɗanda suke da bukata don haka kaga yana da ainihin kyauta sama da kyautar kowane mai wanda yake da shi annabi yana kyauta sama da kyautar kowane irin mai wadata sannan kuma yana da haƙuri da juriya da wadatar zuci sama da dukkan wani mai wanda yake cikin talauci kuma yake haƙuri don haka shi ya haɗa falalar guda biyu ya haɗa falalar masu wadata da godiya ga Allah da kyauta da kuma falalar talakan da yake da haƙuri da juriya da wadatar zuci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada waɗannan saboda haka in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya baya da shi kana nufin baye da komai ba ba shi komai ba wannan ba daidai ka faɗa ba Allah ta'ala ya bashi illa iyaka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo hannunsa to kan rabarwa waɗanda suke da bukata sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi mutum na biyu wanda shine abdurrazzaqahu Allah ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyya yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan fa bi mutum na biyu wanda Allah ta'ala ya azurta shi da ilimi bai azurta shi da dukiya ba amma kuma niyyarsa mai kyau ce ya ba shi ilimi wato ya san Allah ya san haƙoƙin Allah da matsayinsa ya san musuluncinsa da addininsa amma kuma ba shi da kuɗi ba shi da wadata ba shi da dukiya fa huwa sadiqun niyya amma kuma yana da kyakkyawan niyya kulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan fa huwa bi niyyatihi yana cewa da a ce yi ma ina da dukiya to da irin abinda wancan wane yayi wato mutumin kirki ɗincin da Allah ya bashi dukiya yake kashe dukiyarsa inda ya dace da ni ma haka zan yi nabi yace fa huwa bi niyyatihi to yana nan tare da niyyarsa fa ajruhuma sawa ladan su ɗaya yake to ubangiji ta'ala zai sa su yi tarayya a asalin ladan a asalin ladan wato yadda Allah ta'ala zai ba mu wancan lada shi ma haka zai ba shi lada duk da cewa ana nufin asalin ladan ba wai yawar ba wanda ya aiki shi ake rubanya masa wanda ya niyyar ya aiki amma bai samu yayi ba to ana ba shi asalin ladan amma rubanyawa ita tana kasancewa ga wanda ya yi aikin ne in ba don haka wato da sai zama ɗaya ne da wanda ya ɗauka ya bayar da wanda niyya yake da ita zama ɗaya ne a asalin lada kuma su zama ɗaya a wajen yawa wanda kuma ba haka ba ne saboda ka fahimma fil ajiri sawa ana nufin fi asalin ajiri a wajen wato asalin lada ɗin ubangiji ta'ala zai yi sa su yi tarayya allah ta'ala ya samu dace amin ta farko a wannan rana cewa take malam matar da take yin takaba ya halatta ta fita domin zana jarabawa to matar da take takaba asali shine kada ta fita ta yi yawace yawace amma idan akwai bukata idan akwai wani abin da yake bukata ce larura ce za ta sa ta fita to wadda shari'a ta yi zai mata ta fita za ta iya fita ta je asibiti in ta kama ko ko a tana inda babu mai kai mata abinci sai ta je ta nemo za ta iya fita hakanan ita ma jarabawa jarabawar da take yi larura ce domin idan ba ta yi ba ba za a zo ita a ware ta kaɗai a yi mata ba dole ne ta je su za ka ba fita ba ce wacce take marar ma'ana ko marar dalili ko wanda dalilin ta bayi da ƙarfi saboda ka za ta iya fita ta je ta yi amma da zara ta yi ka ta tsaya ratsa-ratsi ta dawo gida wannan babu komai sai tambaya da ta fito daga abubakar mahmud shan zance yayin neman aure yana da muhalli a musulunci to abinda aka sani a shar'ance duk mutumin da zai auri mace an yarje masa yayin ganta ya sanya take ya ta yake saboda wannan ne zai sa idan an yi auren auren ya samu wato a shi kuma ya samu daɗewa ya samu ɗorewa a shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wa sahabbansa cewa idan ɗayan ku zai nemi aure to ya kalli ya je ya ga wacce zai zai aura din saboda haka zuwa ya ganta ya san wace ce watakila ma yi magana da ita domin ya fahimci ina sa gaba ya fahimci hankalinta da tunaninta ya fahimci cewa tana son shi ba cirsasa mata aka yi ba ba matsa mata aka yi da gidansu wannan duk baya da laifi illa iyaka dai abin da shari'a ta hana ba kuma ta yadda da shi ba Shi ne mutum ya keɓanta da mace daga shi sai ita annabi salallu alaihi ya ce duk mutumin da yake banta da mace daga shi sai ita to na ukunsa sa ne ne haka annabi sallallahu ya ce yana ya kulu Wannan ahadun minkum bimra'atin illa wa ma'aha zi mahara illa ma'aha mahara kada ɗayan ku kuskure ya banta da mace ce tare da ita akwai maharaminta? akwai wani kananta akwai wani wanda dai zai zama ido ne a wannan keɓancewar da aka yi amma in suka zama su biyu ne kararar to na ukun su shaidan ne haka wannan haramun ne za ka ba halatta ba a saurayi da budurwa su keɓe ko a cikin ɗaki ko a wani lungu ko a wani guri wanda babu wani ido a gurin sai su kaɗai wannan haramun ne ballantana kuma ya ɗauke ta a mota ya fita da ita aje yawace yawace ko aje shan askirin ko aje shopping ko aje wannan duk haramun ne matukar dai za su keɓanta shi da ita kuma muna ganin galibi abubuwa suna ta faruwa a dalilin wannan yan mata da yawa sun rasa tarbiyyarsu sun rasa kame kansu saboda irin wannan sakaci da iyaye suke yi da kuma wani abin da aka ɗauka na zamani madan ya eh, sai su gana da ita a cikin eh, gurin da yake ba kibanta suka yi ba gurin da ana ganin su ana sanin me suke yi ba a cikin duhu ba shar'anci wannan babu wani abu illa iyaka dai abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam ara lil mutahabbaini misal zawaj ba wani abin da naga ya cancanta ga masu son juna irin su aure saboda haka ba bai kamata ba a dauki wani dogon lokaci kawai su sunan soyayya ce kawai ake kullun ya zo duk kullun ko duk bayan kwana biyu ko ai ta waya da sauransu a fitowa a yi maganar aure wannan a shirance bai dace ba in har ya ganta yana so kuma ita ma tana son shi kuma iyayensu sun gamsu da wannan yana a yi ƙoƙari a sa rana a ɗaura aure wannan shi ne abin da yake a musulunci amma ba a sakarwa budurwa linzami ba yau ta je ta yi saurayi gobe ta canza jibi ta yi wannan gobe ta canza yau ta tsaya da wannan gobe ta tsaya da wancan wannan baya daga cikin tarbiyya ta musulunci mai kyau shi wannan yake cewa shin ya halatta na bar da cin hanci domin a bani kungila a duk wani abin da ka cancanta a baka a baya bukatar sai ka ba da cin hanci sai dai idan har ba cancanta ake duba ba kai ba kuma ba cancanta kai ba to anan ne za ka barin ka ba da wani kuɗi domin a ɗauka a baka kuma galibi abin da yake faruwa kenan duk mutumin da za ka ga yana barin ba da kuɗi to al'adar hakika za ka samu akwai waɗanda sun fi cancanta ɗin a basu to amma yana gudun kada a basu shi ba a bashi ba haka yake ganin bara ya ba da kuɗi don su a hana su shi a bashi kaga wannan bai halatta ba inda aka yadda ka ba da wani abu sunan cin hanci inda kake da wani haƙƙi haƙƙinka ne amma ana neman in hana ka haƙƙinka ne ka cancance kuma ya dace a baka amma kuma kake neman in hana ka ko kuma wani haƙƙinka ne ya biyo ta hannun wasu suka ce ba za su baka ba sai ka ba su wani abu kuma kana ganin cewa in baka ba su ba ƙarshe za su cinye abin gaba daya Ba a daidai wani lokacin ka ɗauka ka ba su ba don kana so ba to a su sun ci wuta balbal kai kuma ka kwato ka ba ka da shi amma in ba wannan ba ne abu ne ake gwadawa a tantance a zaɓa a gawa ya dace a bashi kai kai a zarɓaɓi ka wuce gaba kai ƙoƙarin ka ba da kuɗi domin kai kada a tsaya a yi wannan gwaje-gwaje a kanka a baka saura kawai aka baka saboda ka ba da kuɗi abu shakka wannan cin hanci ne kuma abinda kake bukata ka samu ta hanyar wannan kwangila na alkhairi karshe ba za ka samu ba ko abinda kake so ka samu na albarka ko da ka samu dukiyar ta yin albarka kaga duk wannan sabanin akasin abinda kai kai nufi kenan galibi ubangi ta Allah yakan yi mutum ukuwa da akasin muradinsa kayi fafutuka wajen ka samu abu na dukiya ka ji dadi ka more kai da 'ya'yanka da danginka da na kusa da kai sai kuma ka samu dukiyar karshe ta zama maka alaƙaƙai ka dawo kana da na sani Allah su kiyashe mu wani kuma yake cewa a kalla tambaya ta shine mu muna mu'amala ne da bankunan sakamakon ajiyar kuɗi da muke yi amma kuma da karshen wata sai su rinka saka mana interest gwargwadon yawan kuɗinka gwargwadon yawan interest da za ka samu a wannan ajiyar malam a baya muna daukar wannan kudin sai mu sadaukar ba tare da mun gaya mutum ba ko kowane irin kudi ne To amma sai muka ji wani malami ya ce hakan bai halatta ba to malam me ya kamata ko kuma ya fi dacewa mu yi da waɗannan kudin na interest to abinda malamai suke cewa dangane da kudin da karu na interest a cikin account din mutum ya karɓo su daga banki shine yayi aiki irin aikin da jama'a kowa da kowa zai samu amfaninsa wato ya fito da shi ya yi wani aiki na jama'a a misali layi ne ya yi ramuka yana bukata ciko ya soyo kasa ya zuba ya ciko da wannan kaga kowa ya bi gurin zai amfana da wannan aiki da yi ko kwatami ne ya cika yana bukatar a yi gyaransa ka sayo bulo da siminti ka ɗauko ma'aikata su gyara ka biya su da wannan kuɗin babu komai ko wata shara ce ta addan mutane ana san ya za a kwashe ta ka zo ka kwashe ta wani aiki dai da jama'a duka za su amfana kana iya yi da wannan kuɗin in kuma har za ka ɗauka ka ba ma wani to kamar yadda yake ka ji ana faɗa ya kamata wanda za ka ba ɗin ya san mai yawa ka ba shi don wani watakila zai ce ba ya watakila wani duk talaucinsa in ka ba shi zai ce a'a ni dai ba na bukatar irin wannan kuɗin da ka ka gaya masa in ka gaya masa ya karba ba laifi ka shi bai laifi ba da ya karba kai kuma bai laifi ba da ka bashi tunda abin da ake bukata shine kai ka kubuta daga wannan kuɗin, kada dai kai ka more su kada ka ci su kada kai amfani da su domin kai a wajen ka riba ne amma shi wanda zaka ba a gurin sa ba riba bane saboda haka kana iya dauka ka bashi amma da sharadin ka gaya masa dan watakila wani saboda tsantseni da wara'u ko abin da malamai suke cewa wara'u shine tsantseni ko da abu ba haramun ba ne, amma zai ji bai tunda asalin sa tushensa can haramun ne zai ji ya san shi to kaga bayani nan zai sa in mai wara'u ne ya bar makayanka in kuma wanda ba wara'u ne da shi ba sai ya karba ba haramun ya ci ba kai kuma ba haramun ka ba shi ba sunan kake tambaya ne ma'anar sunan suhaima to a gaskiya ban san mai ma'anar sa ba sai sagir abdulaziz wanda yake cewa malaga ya hukuncin tsallaka kabari to abinda shari'a ta hana shine taka taka kabari mutum ya taka kabari idan tsallakawar da zai yi zata ta bayu zuwa ga takawar mutum shiga makabarta ya ta tsallakawa wanda a watakila akwai hanya kuma galibi duk makabartu akwai hanyar da ake bi amma shi watakila ya ga bukatar ya yi ya bi hanya wacce ke gajeriya yana so ya je wani gurin da zai je bara ya ta tsallakawa to wajen tsallaka na zai bari zuwa ga taka kabari kaga anan bai dace ya ya taka ba amma in har wani abu ne ya gicciyo har da zai bukaci ya tsallaka saboda watakila ya biyo wani guri da ba daidai ba dole ya koma kan hanya kaga dole sai ya tsallaka kaburbura to anan ba laifi dan ya tsallaka abinda dai ba a bukata shine taka kabari ko zama a kansa wannan duk ya ya saba wa shari'a ta musulunci sai rabi muhammad ciranci wanda ke tambayar ya ingancin hadisin da ke cewa sahabbai da kamar taurari ne duk wanda ka riƙe za ka shirya to wannan hadisi Ibn abdulbar ya fitar da shi kamar yadda ibn hazm ya fitar da shi daga hadisin jabir ibn abdullah cewa ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum cewa sahabbai na kamar taurari suke duk wanda kuka kama kuka bi za ku shirya wa hadisin maudu'i ne hadisi ne bara gurbi hadisi ne da bai inganta ba hadisi ne da malamai suka ce hadisin ƙarya ne ibn hazm ya ambace shi ya kuma yi bayani akan rauninsa a cikin salsalarsa akwai wanda ake kira sallam ibn sulaim ko ibn sulaiman wanda malamai sun sifanta shi da makaryaci cewa makaryaci ne a harkar riwaya da haka hadisin bai inganta ba an rawaito shi ta wasu hanyoyi daban hanyar umar ibn khattab shi ma hadisin a shi ma ruwaya ce wacce bata inganta ba tabbata ba duk sanadin da aka rawaito hadisin ka koma zaka samu wato a cikin sanadin akwai wani makaryaci shi yasa malamai suka ambace shi a cikin hadisai wanda suke na karya. haka hadisi ne da bai tabbata ba sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai ne masu daraja masu daukaka masu falala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwatanta su a wani hadisi da muslim ya fitar da cewa da cewa su ne kamar aman wato su ne amincin wannan al'umma lokacin da za su tafi to abinda zai iya samun wannan al'umma na rikice-rikice da rigingimu zai iya samunta wato za a iya kutso da abubuwa da dama waɗanda ba sa cikin addini a shigar da su cikin addini kamar yadda annabi sallallahu yake cewa sama wato taurari amana ce ko aminci ne ga sama duk lokacin da babu taurari to abinda ake wa a sama alkawari da shi zai zo mata wato ranar da Allah ta'ala zai tarwatsa taurari to sama za ta tsatsage duniya ta zo ƙarshe kenan yake cewa to ni kuma haka nake aman ga sahabbai na duk lokacin da bana nan to abinda ake wa sahabbai na alkawari da shi zai iya samun bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallama aka fara samun rikice-rikice da suka yi ta kunno kai wasu suka ta kokarin su ga sun kawo baraka a cikin al'umma Allah ta'ala dai maganin abu a sannan yake cewa sahabbai na su kuma aminci ne ga al'ummata idan sahabbaina sun tafi a ta ummati mai wado al'umma ta abinda ake musu alkawari zai zo same su haka sahabbai a cikin al'umma babu shakka kamar taurari suke sai dai kamar yadda hadisin yace bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum cewa da magana ka bi ta sahabi to ka shirya wannan ba haka bane sanin kowa ne cewa sahabbai suna sassabawa a cikin matsaloli na furu'a cikin matsaloli na ibada wani ya fatawa da wani abu wani ya saba masa to a cikin sabanin da suka yi lalle a cikin su za a iya samun wanda shi shine yafi dacewa da daidai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mai hukunci yayi hukunci ya dace yana da lada biyu idan yayi kuskure kuma yana da lada daya wato kuma an gafarta masa zanubansa cikin sahabbai ma haka al'amarin yake idan ɗayan su yi hukunci ya dace yana da lada biyu idan kuma ya yi kuskure yana da lada guda kuma kuskurensa abin gafartawa ne don haka a cikin sahabbai akan samu saɓani wasu su yi wata fatawa da za ga sauran sahabbai sun saba masu ko don kasancewar shi sahabin da ya wannan fatawar hadisin da ya zo akan wannan matsala bai same shi ba to sai ya fatawa da abin da ya sami iya sani ko ya yi istihadi a kansa to ba lallai ne ya dace ba yanzu misali a cikin sahabbai akwai wanda yake ganin dan kana azumi dan kana azumi ana ruwan sama irin kakarar da suke fadowa daga ruwan sama ka dauka ka shi yana ganin kamar ba ba wani abu ba abinci bane saboda ka shi zai iya shan zai kankara ta ruwan sama baya kare azumi amma ka ga duk sahabbai ba wanda yayi wannan fahimtar su bai sun saba masa akan wannan fahimta kaga anan ba ka ce bi ayyihim iktadaytum ihtadaytum ba za ka dau kankara ka sha ce ai saboda wani sahabi an ce ya sha kankara yana azumi inda ruwan sama ne ake yi kankara tana zubowa in kana kana iya sha saboda wani sahabi ya sha kuma an ce bi ayyihim iktadaytum ko kowanne ka kama ka bi shi ka shirya babu shakka wannan ba shirya bace saboda shi da yawan nan fitowar babu wani wanda ya goyi bayan shi akai kamar ibnu mas'ud ya kasance in zai kuu yakan yakan haɗe hannayensa tafin hannayensa ya sa su tsakankanin gwiwoyinsa maimakon ya ɗora tafin hannayensa akan guyoyinsa shi yana yin wani abu da ake kira at-tadbiq shine ya sa ya haɗa hannayensa biyu kamar mai tafi in ya haɗe su sai ya sa su tsakankanin guyoyinsa haka yake sallarsa kaga anan ba za ka zo kana sallah irin wannan muka ce saboda an ibnu mas'ud yana yi saboda duk sahabbai sun saba masa a wajen wannan za ka zo kai hujja da wannan hadisi kace bi ayyihim iktadaitu ta ihtadaitum ba to haka matsaloli da dama waɗanda aka samu daga cikin sahabbai wani yayi wata fatawa dogaro da irin abin da yake da shi na na ilimi a lokacin sahabbai kuma su iya saba masa akan wannan haka wawai an ce su sahabbai ba wai taurari ba ne a cikin al'umma su taurari ne daukakar da Allah ta'ala ya ba su da yadda suka haskaka al'umma da ilimin su da jihadin su da kokarin wajen yada addini to amma kuma karshen hadisin bi ayyihim iftadaitum ihtadaitum wannan ya saba wa abinda malamai kam suka yarda da shi na cewa ana samun wata matsala da sahabbai za su yi sabani kuma ya kasance gaskiyar tana tare da wani bangare kuma wani bangare ya zama ne kuskure ne a ciki to sakon da ya zo yake cewa mutum ne yana da addini yana kuma da sana'a sai nemi aure amma kuma da aka bincike sai aka gano cewa wannan mutum ba shi da uba ya halatta a ba shi wannan auren da yake nema to idan kana tambayar ya halatta ya halatta matukar dai a addininsa ba a ga wani abin da zai sa ake shi ba in halatta kake nufi ba ba ita aka haramta cewa dan mutum ba a san ubansa ba sanin sani ba uban ba ba amma dole yana da uba ba wani a duniya wanda ba da uba in ba annabi adam ba eh, da hawa eh, da da afwan da annabi isa alaihi salam wadanda su ne aka sani sun zo ba wa uba inna ma masalo isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin sun qala lahu kun fayakun su ne kawai wanda Allah ya halitta ba uba uba amma duk wata halitta akwai uba akwai uwa akwai uba illa iyaka da kawai wani an san ubansa wani ba a san ubansa ba shine kawai abin magana wannan ba a san ubansa ba ko kuma watakila an san ubansa a ce amma ba ta hanyar aure na shari'a ka haife shi wani ita ce magana amma ba wai bai da uba ba kwata-kwata kuma mutumin da aka haife shi ta hanyar zina shi ba shi ke da laifi ba waɗanda su suka yi zinaɗin aka same shi ta wannan zinaɗin suke da laifi amma shi ba shi yake da laifi a gurin Allah saboda Allah ta'ala da cewa la taziru wa ziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukan alhakin wata rai shi ba shi yayi kansa ba ba shi ya zabi ya zo ta wannan hanya ba haka ba za a dora masa laifin abin da iyayensa suka yi ba sai dai kuma wani abu na zamantakewa zai sa watakila ita ya in ta fahimci cewa ga ta inda ya zo ta ci ba ta san shi ko su iyaye su yi su kyamaci haka su so a ce yarsu ta auri wani wanda aka san tushensa kuma aka yi amince da asalinsa wannan kuma wani abu ne na zamantakewa a shari'a ba za ta hana su ba su yi bincike su zane kuma su ce ga wanda za su tsaura wa yarsu amma dai maganar haram ko halal ya halatta kamar da tambayar ta ce ya halatta a bashi A maganar haramci a nan bai taso ba amma kuma wannan ba shi yake hana cewa su iyaye idan suka ga cewa suna gudun kada shiga zagin iyarsu ko kuma abin za su haifa a rika aibin da wannan suka yi kafa kafa suka ce su ba za su ba shi ba ko ita iyar ta ga cewa ba za ta abin nan mutu wannan ba a cewa yi haramun suka aikata da wannan amma dai abinda shari'a ta fi ba da ƙarfi a kansa wajen aure shine addinin mutum da nagartarsa da wato abin nan ɗinsa galibi za ka samu wani yana da addini da nagarta fiye da ma mai uba da uwa ɗin wanda aka san su shi za ka samu cewa wancan wanda yake da iyayen da aka sani ba kan tabarki madaidaici yake ba ko kuma a ɗabi'unsa ba masu kyau bane wannan kuma gashi ta inye ta inda ya zo amma kuma Allah ta'ala ya sanya shi ya zama mutum ne mustaqimi shi yasa Allah ta'ala ya ce wala abdun mu'minun khairu min mushrikin walau ajabakum ku dau iyar ku ku mutum mace ta auri bawa wanda yake mumini shi yafi mata alkhairi sama da ta auri wanda yake mushriki ko da zai ba ta sha'awa ko da zai birge ta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ja'akum man tarbawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan mutumin da kuka yarda da addininsa da halinsa ya zo ya bukaci aure a wajen ku ba shi ba ku haka ba to za a samu fitina da barna mai yawa a doron ƙasa saboda ka ta fuskar halacci babu wani abu ba ta fuskar ah, ah, kamar da annabi ce tun kahul mar'ati li arba'in li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha wannan abubuwa guda hudu da sallallahu alaihi wasallam ya faɗa galibi akan yi la'akari da su musamman uku na farko duk da dai shari'a ta fi ba da karfi akan a la'akari da na da na karshe din shine addini amma mutane sukan yi la'akari da na farko da na biyu da na uku din sai sa ga malamai sun yi ta bayani akan sha'anin kafa'a wasu sun sharɗanta kafa'a a cikin aure wato zama namiji da zai aure mace ya zama kufi'i ne wato ya dace da ita ta fuskar matsayi da martaba ka a ɗauko wacce take mai matsayi mai martaba sosai a ɗauko wani wanda yake a cikin jama'a ƙasa yake sosai a haɗa su aure wasu malaman sun ja kunne da yawa kan wani matsalar kufi'i musamman a mazhabar abu abin nan mazhabar imam ahmad ya ba su sun ba shi muhimmanci kwarai da gaske duk da cewa wannan ba shi ne rajihi ba a cikin matsala saboda mun ga an yi auren da ba babu wa kufi ba kamar yanzu auren fatima bintu kais da usama ibn zaid kaga ba kufi inta bane a bisa wancan a bisa wancan nazari domin shi asalin ubansa bawa ne asalin ubansa bawa ne zaid ibn harisa asalinsa bawa ne ita kuma ba quraishi ya ce ciki da waje gaba da baya to kaga wanda asalin sa bawa ne ko da ko a lokacin shi ba bawan bane sannan hatta a fata sama shi yana da wato bakar fata ne a cikin larabawa ga asalin sabawa ne sannan kuma a cikin larabawa shi bakar fata ne ita kuma na bakwarai shi ya ce ciki da waje amma annabi ne ki ba da shawarar cewa ta aure shi ce hei, usama ta aure shi ta ce a lokacin dai kawai na dai bi umarni ne amma ba haka na so ba daga baya kuma na ga alkhairi mai yawa da ka kufi eh, a nan ba lalle ne a same shi ba abdullahi ibn mas'ud da matarsa matarsa tana da kuɗi shi bai da kuɗi har ma lokacin da ta fidda zakka yace kawai shi ya cancanta ta ba ta ga cewa ya za a yi ta fidda zakka kuma ta bashi kuma ya ci da ita ai kamar kawai ta ba kanta zakkan ne tunda shine mai ci da ita in ta fidda zakka ta bashi kuma ya je so abinci ya kawo ita za ta ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ki bashi shi ya fi cancanta ma da wanda zaki ba. kaga ita tana da dukiya shi bai da ita ba kuma ta sace da ka wannan a maganar kufi ba wai tilas bane a cikin harkar aure galibi wasu malamai suna la'akari da wannan saboda an fi samun daidaito da zaman lafiya idan akwai wannan wato kafa'a ɗan. amma idan ita tana jin yar wasu ce shi kuma tana ganin sa ba wani abu sai sai ta ganin kamar alfarma ta yi masa ko da yaushe duk wani abu in ya ɗan haɗa su sai gaji wasu maganganu suna fitowa daga bakinta wanda ko kuma can bangaren iyayenta su rika cewa daman da ke ciki kana ce amma ba ajin ku ba ajin ki bane to sai ga wulakanci da yawa to shi yasa wasu sukan malamai suka nemi a ci a kauce ma wannan domin dai a samu zaman lafiya a bazin auratayya wannan shine sababi kawai ka tambayar da yake cewa ya halatta maganar halacci wannan ma ba ta ba ya halatta matukar dai ba ana da wata mulahaza akan addininsa ba sai sakon buhari yakubu idris wanda shi ma dai akan batun neman aure ne yake cewa wani lokaci ne ya haramta mutum ya nema auren yarinyar da wani ma yake nema idan ya zama da sun yi rukuni abin da ake rufe da rukuni ya neme ta da aure tana son shi yana son ta kuma an yi khidba an yi abin da ake cewa khidba shine aje a nemi aurenta gurin waliyinta wurin mahaifinta ko kanin mahaifinta ko yayanta ko ɗanta ko dai wani wanda zai iya ba da ita aure wanda shari'a ta ta ainihin ba shi damar ya aurar da ita to in aka je aka yi magana da shi ya amince shi kenan ta zama a bar nemarsa ta zama makafobarsa ko Habiba. to bai halatta kuma wani shi kuma a dole lokacin ya kawo kai ba matukar dai ba ita ce ta ce ta janye ba tana yiwa bayan an yi wannan kuma ta hango wani abu ko wasu dalilai su sa ta ce ita ta fasa ko iyayen su ce su ma sun fasa ka daidai wani lokacin kuma wani na iya cewa yana so amma matukar an gama wannan yarjejeniyar an shigo da da waliyanta wato iyayenta to kuma haramun ne wani ya zo ya sa kai ba wai kawai ganin yarinya ya ce i love you shikenan ta ce i love you shikenan sun zama masu neman awa abin nan ya zama khatib ta zama khatiba shikenan kuma bai halatta wani shi ma ya gani ce na so ba ba wannan ake nufi ba abinda ake nufi shine yi shidba din abinda ake shidba din shine a nemi aurenta a wurin wanda yake wadanta in an yi haka an samu izini to shikenan haramun ne a daidai wannan lokacin wani kuma ya fito ya ce shi yana sosai idan an janye waccan shidba din ko dai ita ta janye ko kuma shi wanda na farko din ya je ce ya cewa baya wannan shi ne ma'anar magana annabi da yake cewa la yakhthub ala khidbati akhi kada yayi nema akan neman dan uwansa khidba ake magana khidba kuma sai an shigo da wali wato wanda shi ne mai ba da aurenta shi sakon shehu baba wanda ke cewa malam menene ingancin hadisin da ke cewa duk mai fita cikin dare to duk abin da ya same shi ya dawo kansa to gaskiya ban san wannan hadisin ba ban san inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ba abinda ma dai na sani shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wasta'inu bil bil gadwati war rawha wa shay'in min ad-dulja to hadisin saddidu wa qaribu wasta'inu bi shay'in min al gadwati war rawhati wa shay'in min ad-dulja ad-dulja shine tafiya a ƙarshen abin da kake tafiya a ƙarshen dare sai ro akhiran lai shi ne kira dulja wato ku yi tafiya a cikin dare annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa alaikum bi alaikum bi dulja alaikum bi shay'in min dulja fa innal arda tatwa bil layl na hore ku yi tafiya cikin dare musamman ƙarshen dare domin ana nadi kasa ana nadi kasa da daddare wato kamar tafiya da daddare ta fi tafi gaggawa ta fi sauri mutumin da yake tafiya cikin dare kamar ƙasa ake naɗe masa ita ana ƙara ainihin takura masa ita ana matse masa ita yadda zai kai zuwa ga inda yake bukata da wuri wannan shine ma abin da na sani umarni ne aka samu daga annabi sallallahu alaihi cewa ma in mutum zai tafiya ya tafiya din da daddare ta ma fi sauri a wannan umarni ba umarni ne na wajabci umarni ne na ba sannan kuma yana da alaka da da yanayi yanzu kamar mu a nan ba za a ce mutum ya rika tafiya da daddare da cikin dare ba ranar ma aka kare ido yana ganin ido bare kuma mutum ya kama tafiya ya zama tafiya tafiyarsa cikin dare amma wasu kasashen da suke da zaman lafiya da kwanciyar hankali sun ma fi sha'awar su tafiya cikin dare ina iya tunawa kasar saudiya za a ga cewa sun fi sha'awar 'yan ƙasar sun fi sha'awar su tafiya da daddare saboda na farko akwai aminci babu wani wanda yake tsoron cewa wai a hanya za a tare shi ko za a za a yi masa kwace ko za a yi masa barazana ga lafiyarsa na biyu idan lokacin zafi ne to inda daddare ne ana samun saukin zafi wai saukin zafi sauraka za su tafi cikin cikin wani yanayi mai daɗi sannan na uku da yawanci da rana ana kasuwa ko ana aikace-aikace da sauransu amma da daddare damar lokaci ne da komai mutum yake ya gama su sai ribaci wannan lokacin wajen tafiya da zai dalilai daban-daban wanda ya sa suka fi zaɓar su yi tafiya cikin dare sannan ga wannan hadisi da annabi sallallahu da yake cewa alaikum bidurja fa innal lay fa innal eh, kaga shi ma zai ƙara karfafa gwiwa wajen su yi tafiyar su cikin dare amma mu an za nan saboda irin yanayi da ake ciki da rashin zaman lafiya da haɗurruka da abubuwa ta kanta hanyar ba ta da kyau da rana ma kana faɗa ramun muka ana cin karo da abubuwa haɗurruka suna yawaita bare kuma da daddare inda duhu ga shi hanyoyi ba kyau to babu shakka ba za a kwadaitar da mutum tafiya cikin dare ba ba wai don tana haramun ba a'a zalama ya ce a yi ta to sai dan waɗannan dalilai su ne za su sa hana mutum ya yi amma wajen hadisi da suke magana ni ban san shi ba sai sakon wato bala gama wanda ke tambayar wane ne abuzar abuzar ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ɗaya ne daga cikin asabi al-awwalun sunan shi bisa mashhurin maganganu jundub ibn junada jundub ko jundab bi fathid dali ko bi dhammiha jundub ko jundab ibnu junada al-gifari dan kabilar gifar ne kuma a wata ruwayar ana cewa shine khamisu Hamsatin fil islam shine mutum na biyar a musulunci a shiga musulunci saboda kai yana daga cikin as ƙonal al-awwaluna min al-muhajirin duk da cewa bai yi hijira ba da wuri shi ya yi hijira ne daga baya shi yasa bai samu halartar yakin badar ba da shi aka yakin badar ba da yana daga cikin wanda suka musulunta da wurwuri kuma yadda imam muslim ya rawaito da walinsa batun musuluntarsa yana jin labarin annabi sallallahu alaihi wa sallama da da'awarsa da abin da ke kiran mutane zuwa gare shi na bautar Allah shi kadai da tsantsanta addini ga Allah da rike wasu halayya na kwarai da gaskiya da amana cika alkawari da sauransu abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kiran qurayshawa akan su da farko ya samu wani labarin amma bai samu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko mu zo ya tantance gaskiyar abin da yake ji ana faɗa sai ya turo wani dan uwansa Unais zai zo Makka ce in ka zo ainihin ka jiwo min labarin wannan mutum da ake maganar ya bayyana a Makka kuma yana kira zuwa ga wani addini sauraka shi unais unais ɗan uwan abuzar mawaƙi ne yana daga cikin mawakan larabawa saboda haka ya zo ya ji irin abinda annabi sallallahu alaihi yake karantawa na alkur'ani ya tsaya ya auna ya ga cewa ba zai hau ma'aunin waka ba kuma ba magana ba ce irin ta bokaye kuma ba magana ba ce irin ta matsafa saboda haka ya samu rapport ya je ya kai wa abuzar abu ya ce ni wannan rahoton naka ba zai gamsar da ni ba ya tashi ya fito shi karan kansa ya zo makka da kansa yana tambaya game da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya gamu da wani ya tambaye shi ina zai ga mutumin nan da ya fito yake kira zuwa ga wani sabon addini Kira mutumin nan sai kawai ya nuna wuzar ya ce ga wani karkatacce ga wani sabi wato tun da har ya zo bako ne kuma ya shigo maka yana neman ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to alama ce da cewa ya yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ya kururuwa ya masa ihu mutane suka yi wa kansa aka yi masa dukan kawo saboda haka dai bai farka ba sai sai can wani lokaci ya farfado ya ganshi a wani guri kusa da abin nan wasu gumaka daga baya ya tashi ya fito shi ne ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama a wata ruwa ya haɗu sayyidina ali sayyidina ali ya ɗauke shi bayan ya yi kwana talatin ba ya kula kowa ba mai kula shi ba mai bashi ci banda ruwan zanzan ba ya shan komai ruwan zanzan kawai yake sha wannan ruwan zanzan kuma shi ya sa shi har ma ya kifa daga ba sayyidina ali ya karɓe shi ya tafi shi gidansa har annabi yake tambaye shi me kake ci gashi kwana talatin kana nan a makka kai baka kula kowa ba mai kula ka baka magana da kowa ba magana da kai amma gashi ka yi kiba me kake ci shine yace ai banda ruwan zanzan baya shan komai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai ruwan zanzan ruwa ne mai albarka kuma ta'amu ta'amin ne abinci ne shi shansa saboda haka wannan <clears throat> ruwan zanzan kawai da yake sha ya rike shi ba tare da ya wahala ba ya shiga ta a takaice dai karshe ya karɓa addinin musulunci sannan ya koma zuwa ga mutanansa ya ci gaba da kiransu ya kira mutanansa rabin mutanensa suka musulunta rabin kuma suka ce ba za su musulunta ba sai bayan annabi ya yi hijira za su je su da bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam suka je sauran duk suka musulunta aslam kabila aslam wanda suke tare su ma suka musulunta shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa farun Gafar, Allah Gifarun gafarallahu laha wa aslam salamaha Allah to bifarun gafarallahu laha kabilar gifar Allah ya gafarta mata kabilar salim kuma Allah ya ƙara ba su kwanciyar hankali da zaman lafiya kabila aslam to abu haka ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin sahabbansa manya masu daraja mutum ne wanda yake mai gudun duniya mutum ne mai yawan ibada mutum ne mai tsantseni mutum ne mai faɗar gaskiya kuma baya jin tsoron wato zargin mai zargi wajen ya faɗi gaskiya har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ke cewa a aqallatul ghabara wala azallatul khadra asdaqa lahjatin min rajulin asdaqa lahjatin min abizar wato babu wani mutumin da ya hau tudun ƙasa ko ya kasance a ƙarƙashin inuwar samaniya wanda yake da gaskiyar harshe wato magana take zama ko da gaskiya kamar abuzar annabi ya yabe shi da wannan ya kasance ya rayu har zuwa shekara ta har zuwa khilafa sai na usman dan ya rasu ne a shekara ta 32 abdullahi dan mas'ud shine wanda ya masa sallah sai sako na gaba wanda ke cewa malam da Allah a mana bayani akan ittikafi kuma shin yaushe ne inganta da shiga ittikafa itikafi shi da mutum ya tsara kansa a masallaci domin ibada mutum ya tsara kansa a masallaci wani lokaci muayyani wani lokaci da ya iyakance wa kansa domin bautar Allah kawai zama na baya fita don wani sha'ani na duniya ko da zai fita sai dai fita saboda ta larura ta ɗan adam da za ta sashi ya fita amma ba wani harka ta duniya ba ba zai rika ziyarce ziyarce ba ba zai tafi kasuwa ba ko wurin aiki kawai zai zauna a masallaci ah, malamai sun yi saɓani kasancewar azumi a itikafi sharaɗi ne ko ba sharaɗi ba ne da dama musamman jamhur sun fi wato a cewa shi azumin sharaɗi ne a zama mai aitikafi ya zama mai azumi mai aitikafi yana yin aitikafi a ana son ya aitikafi a manyan masallatai musamman masallacin juma'a domin kada ya buƙaci fita zuwa ga sallar juma'a a ranar juma'a duk da wasu malamai suna ganin dukkan wani masallaci da ake jam'i a cikinsa ya halatta ya itikafi ba sai na juma'a ba saboda Allah ta'ala cewa wa antum aakifuna fil masajidi ko kuna masu itikafi a masallatai ba tare da ya kayyade da cewa sai masallaci juma'a ba wasu malamai sun kawo batun juma'a saboda kai ya buƙaci fita daga inda yake zuwa masallacin juma'a sannan mai itikafi zai kasance a zamansa na itikafi zama ne na ibada da motar Allah da zikiri da karatun Qur'ani da salloli na fulfuru da sauransu kada ya shiga itikafi kuma ya bage da wasu abubuwa domin za ka ga wasu sun shiga itikafi amma in ka je ka same su sai ka ga an zauna kawai an daba an dasa hira ne kawai ana ta hirar duniya amma ba sha'anin ibada ba wani ka ganshi yana itikafi amma kuma don harkokin kasuwancinsa ba wanda ya tsaya yana zaune a cikin masallaci ana itikafi amma ana ana ciniki da shi ana ana tayawa ko ya sallama ko ya nemi yi ƙari ko ya ce aje a karko kaza ko an karɓo an kawo ko an bayar ko ba bayar ba da sauran abubuwa irin wannan to kaga wannan ya fita daga daga manufa ta mai itikafi mai itikafi shine ka yanki ka yanke daga dukkan wasu shugulgula na duniya ka rizanci masallaci domin ibada wanda shi ake jifi da itikafi amma mutumin da ya zauna cikin masallaci da suna itikafi amma kuma ana ta harkar kasuwa da shi ta hanyar waya to kaga wannan babu magana yankewa yankewa harkar sha'anin duniya ba a ce haramun bane ka ansa waya in ta buƙa buƙaci haka ko ka buga waya in akwai bukatar haka kamar mutum wanda zai buga waya domin ya ji iyalansa akwai wasu bukatansu ya biya musu ta hanyar waya ɗin wannan babu komai amma wanda zai zama harkar biznes ɗinsa duk yana yi ta hanyar waya kuma da suna itikafi wannan akwai saki a itikafi mutum zai shige shi ne daidai lokacin sallar magariba je je sallar magariba ya shiga annabi sallallahu alaihi wa sallama aisha take cewa ba sallah asubahi kai annabi sallallahu alaihi wasallam aisha take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salla al-fajr dakhala mu'takafahu mu'takafahu ya kasance in yi sallah asuba to sai ya fara itikafin sa wato zai shiga bayan sallar asuba bayan yi sallar asuba to daga lokacin zai fita to wajen wajen zai shiga wajen fitan ne akai sabani zai fita ne daga magariba ko kuma zai fita ne daga asubahi wasu malaman suna ganin zai fita daga magariba kamar an azumi ne da zara aka ga watan shawwal to kenan azumin ya kare suka ce zai fita daga sallar magariba wasu kuma suka ce zai kai asubahi saboda annabi sallallahu alaihi ya kasance yana kaiwa har asubahi to amma matsalar da sauki idan zuwa magariba ya fita babu wani abu in ya hakuri har aka yi sallar asubahi da shi a masallacin wannan ma babu komai alhamdulillah a kamar Allah Allah ya saka alkhairi duka na mun kawo ƙarshen shirin na fito rahama a wannan rana ta asabar sai kafin da salama da ku dai kamar yadda aka saba za ku yi ko da na ku tambayin kuma kan lambobin waya sifiri takwas biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku takwas biyar biyar biyar hudu hudu hudu uku ko kuma bakwai bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma da cikin sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar wato sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma ta mu na imel a fatoyin rahama a yahoo.com ko kuma ta dandalin sada zumunta na facebook a mu na fatoyin rahama wadin sashen addinin musulunci na gidan radio rama cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a akan mita 97.3 a tangona fm da kuma shi malami a dr sheik muhammad sani umaru lemo. babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da kiran kano wanda ya samu damar amsa muku ku. sai bashar idris ungwaggo wanda ya tattara mana sautin akan na'ura ana tsaitar sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu إنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما